du horoin por alporti aquon. Ciam de nove oni parolas pritio, ciom la climata shangio estas problemo de justezo. Economiai mal egalezoi, ciel tion accentas scientistoi, plifortigas sub varmegai vivo condicioi. Homoi el pli malriciae landoi, estas pli forte trafitai de la crescantai temperaturoi cae de iliai efficoi. Ol homoi, ciui vivas en pli riciae landoi cae ciui povas protecti sin pli bone. La samo validas por pli malriciae cae pli riciae homoi ene de lando cae ancau rilate alla temo justezzo de sexoi, la climata shangio povas plue pli fortigi iam existantain mal egalezzoin. Nova studajo, kiu estis publicigita in faca magazino, montras nun, kiel la contextoi concrete povas aspecti esploristoi de la instituto pri esplorado de la sequoi de la climato en Potsdamo, el calculis, por tio perdoin de Ponstato, tivi povus resulti a parte por virinoi, char ili besonas plida tempo por alporti aquon. Mont nun tempe du miliardoi da homoi ne havas rectan aliron al flua trinc aquo. Ili do devas al porti aquon de fonto extere de la dom strumeio. La respondezzo por la al portado de aquo cusas regule cevirinoi ca iunulinoi. Averagge, Virinoi passigis en mastrumeioi sen flua aquo en la periodo de 1990 gis 2019, mont scale ciu tage dudec tu como octec quar minutoin por la alportado de aquo. Tiu tempo besono etendigas de quar minutoi en partoi de Indonesio, algis cent dec minutoi en regionoi de Etiopio. Las cientistoi nun el calculis cion influon povus havi diversae climatae scenaroi pri la tempo cion la virinoi besonus por la alportado de aquo. La varmigio de la tero conducas al shangitae pluvo bildoi cae tiel al shangita disponeblezzo de aquo. Mult loce mal la niveloi de grunda aquo. La aliro al fresha aquo mal cae la boioi povas pro la varmego stresso farigi pli malagrablae, cae pli longae. Ien la resultoi de la autoroi de la studaggio la tempo ciun da virinoi passigas en mastrumeioi sen connecto al trinc aquo por al porti aquon, pobus en climato scenaro, cun plue altai en aerigoi, gis la iaro 2015 mil quindec pli altigi, je gis dudec, gis quardec procentoi. En quelcae regionoi de Sud-Americo cae sud-orienta Asio, la tempo besono por la alportado de aquo pobus ec duobligi. Tiu pli altigio pobus esti reductata al dec procentoi, se la tut-terra pli varmigio pobus esti tenata sub du gradoi Celsiuso, diras autoro. La autoroi attentigas pritio, che la studaggio prilaboris averaggia in valoroin, cae che la e pri la unuopa virino povas esti ancora o pli grandai. La datumoi estis vitai el enquetoi en mastrumeioi en tricent quartec sep regionoi. Tamen, ne ciui regionoi estis bildigitai. Tamen oni per tiu laborajo Bone successis al doni mesuran parametron por la costoi de la climata shangio, kiwi normal case estas tendenze prinomatae en abstractae categorioi, kiel exemple la malneta en landa producto. Per tiui tempo perdoi la virinoi estas chargitai ne nur corpe cae psiche, tivi perdoi ancau conducas al tio, che arrestas alla virinoe mal plida tempo por clarigio, pagata laboro, cae libertempo. Differenzoe en la clarigio estas en multae landoi ancora o decida causo, por tio, che virinoe estas economie en pli malbona posizio ol viroi.